Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Was-samaa'i zatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Burucların egisi bolğan asman bilan qiyomat kuni bilan juma kuni bilan g'orbi kuni bilan qasamki o'raklarning egalariga la'nat bo'lsin u o'raklar lovuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mo'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Vallahu ala kulli şeyin şehid. Ular möminlərni faqat qalib, mədiyiga layiq Allahqa iman etqanlıqları üçünla yaman gördü. Osmanlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir.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 Parvardigarının cezası şək şübhəsiz qatlıqdır. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Allah halayıqni həqiqətən yoxdun bar qılıdı. Yani ölgəndən kin onlarını tırıldırdı. Ve huvel gafurul vedud. Allah mömin bəndələrinin günahını məğfirət qılğucudur. Onlarını dost tutqucudur. Dul arşil mecid. Arşının igisidir. Nəhayət uluğdur. Fa'alun lima yurid. Xalığını qılğucudur. Hal ataka hadisul junud. Fir'aun ve Semud. Ey Muhammed, sen lashkarlarning piravin va samudning qissasidan xabar topdingmi بل الذين كفروا في تكذيب quraysh mushriklari ashu kofirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomliq inkor qilishyotidi والله من ورائهم محيط alloh kofirlarning atrofini qo'rshab turg'uchidir بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ balki ular inkor qilgan narsa lavhul mahfuzda saqlangan ulug' qur'ondir